Сура Ас-Зумар. Толпы. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Писание неспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Мы не спаслали тебе Писание воистине. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо него других покровителей и помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار Если бы Аллах захотел иметь детей, то Он избрал бы из своих творений того, кого бы пожелал. Пречист Он. Он Аллах, единственный, всемогущий. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Он сотворил небеса и землю воистине.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 Он сотворил из него жену и не спаслал для вас из скотины восемь животных парами. Он создает вас в утробах ваших матерей. Одно творение появляется вслед за другим в трех мраках. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверие для своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Воистину, Он ведает о том, что в груди. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от себя, человек забывает того, кому он взывал прежде, или забывает то, ради чего он взывал прежде, и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с его пути. Скажи, попользуйся благами со своим неверием немного. Воистину, ты будешь одним из обитателей огня. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Воистину, поминают назидание только обладающие разумом. قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب Скажи моим рабам, которые уверовали, бойтесь вашего Господа. Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна, воистину терпеливым их награда воздастся полностью, безо всякого счета. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين Скажи, мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру. وأمرت لأن أكون أول المسلمين Мне также велено быть первым из мусульман. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. قل الله أعبد مخلصا له ديني Скажи, Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين Поклоняйтесь же помимо Него, чему пожелаете. Скажи, воистину потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в день воскресения. Воистину, это и есть явный убыток. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах устрашает своих рабов. О, рабы мои, бойтесь меня. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد Для тех, которые избежали поклонения Тагуту и обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же моих рабов. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось слово о мучениях, кто находится в огне? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна над другой, под которыми текут реки. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает обещания. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب Неужели ты не видел, что Аллах не спаслал с неба воду и провел ее к источникам по земле?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 Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха. Они пребывают в очевидном заблуждении. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Аллах не спаслал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь а потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Разве тот, кто в день воскресения будет лицом защищаться от ужасных мучений, равен верующему? Беззаконникам скажут, вкусите то, что вы приобретали. كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Их предшественники также считали лжецами посланников, и мучения явились к ним оттуда, откуда они не предполагали. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Аллах дал им вкусить позор мирской жизни, а мучений в последней жизни, несомненно, будет еще больше, если бы они только знали. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Мы не спаслали Коран, в котором нет кривды на арабском языке, чтобы они устрашились. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но большинство их не знает этого. إنك ميت وإنهم ميتون Воистину ты смертен, и они смертны. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون А потом, в день воскресения, вы будете припираться у своего Господа. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха и счел ложью правду, когда она явилась ему. Разве не в гиене обитель неверующих? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Для них у их Господа уготовано то, чего они пожелают. Таково воздаяние творящим добро. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой за лучшее из того, что они совершали, – или лучшим, чем то, что они совершали. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Разве Аллаха недостаточно для его раба? Они устрашают тебя теми, которые ниже него, а кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام А кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не ведет в заблуждение.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 Скажи, видели ли вы тех, кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить его вред? Или же, если он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать его милость? Скажи, довольно мне Аллаха, на него одного уповают уповающие. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون Скажи, о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Скоро вы узнаете. Кого постигнет мучение, которое позорит его, и на кого падут вечные мучения. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل Мы не спаслали тебе Писание для людей воистине. Тот, кто последовал прямым путем, поступил во благо себе, а тот, кто впал в заблуждение, поступает во вред только себе, и ты не являешься их попечителем и хранителем. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи, а если они не владеют ничем и не разумеют? قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены. واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, а когда поминают тех, которые ниже него, они радуются. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Скажи, «О Аллах, Творец небес и земли, ведающий сокровенное и явное, Ты рассудишь своих рабов в том, в чем они расходились во мнениях». ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Если бы у тех, которые поступали несправедливо, было все, что на земле и еще столько же, то они непременно попытались бы откупиться этим от ужасных мучений в день воскресения. Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Им откроются злые деяния, которые они приобрели, а то, над чем они издевались, окружит или поразит их.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 О нет, это искушение, но большинство их не знает этого. قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون Так уже говорили их предшественники, но их не спасло то, что они приобретали. فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين Их поразили злые деяния, которые они приобрели. Тех, которые поступали несправедливо, из этих также поразят злые деяния, которые они приобрели, и им не удастся спастись. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Инна фи залика лааятин ликаумин ю'минун. Разве они не знают, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Воистину, в этом знамение для верующих людей. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий, милосердный. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Следуйте за наилучшим из того, что неспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближения. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين Чтобы не пришлось человеку говорить, «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся». أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين Или чтобы не пришлось ему говорить, «Если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных». أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит мучения, «Если бы у меня была еще одна возможность, то я стал бы одним из творящих добро». بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين О нет! К тебе явились мои знамения, но ты счел их ложью, возгордился и был одним из неверующих. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами. Разве не в гиенне обитель возгордившихся? وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Аллах спасет богобоязненных, и они обретут успех, или по причине их успеха Зло не коснется их, и они не будут опечалены. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل Аллах – творец всякой вещи, Он попечитель и хранитель всякой вещи. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون Ему принадлежат ключи небес и земли, а те, которые не веруют в знамения Аллаха, являются потерпевшими убыток. قل أفغير الله تأمروني نعبد أيها الجاهلون Скажи, неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о невежды? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных. وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его, а небеса будут свернуты его десницей. Причист он и превыше того, что они приобщают к нему в сотоварищи. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون Но подуют в рог, и тогда потеряют сознание, или умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون Земля озарится светом своего Господа. Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели.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 Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им, «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут, «Конечно». Но сбылось относительно неверующих слово о мучениях. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Будет сказано, «Войдите во врата гиенны и прибудьте там вечно». Как же скверна обитель возгордившихся! وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им «Мир вам! Вы были хороши! Входите же сюда навечно!» وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Они скажут «Хвала Аллаху, который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников!» وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Ты увидишь ангелов, окружающих трон и прославляющих хвалой своего Господа. Их рассудят истина, и будет сказано «Хвала Аллаху, Господу миров».